Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հայտարարությունները միմյանց երկրների տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու վերաբերյալ թեև նորություն չեն, սակայն ամեն անգամ նոր կրքեր են բորբոքում Արցախի կարգավիճակի շուրջ։ Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դաշնակցություն խմբակցության падգամավոր Վահրամ Բալայանը նշում է, որ Արցախը զիջելը ոչ միայն որևէ կերպ չի նպաստի խաղաղությանը, այլ միայն ընդհակառակը։ Մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու եւ այստեղ անչափ կարեւոր է փորձ լսել, իրար լսել, ցավոք սրտի դա երբեմն խոսքը չի լսվում, բայց ամենանդեպս պետք է համառել, աշխատել, փորձել, որտեղ մենք այնպիսի իրավիճակի մեջ ենք հայտնված, որ իսկապես աշխատանք է պետք, աշխատանք է պետք անել։ Փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը մտածում է, որ դրանով անխոցելի կդարձնի Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց ցավոք սխալվում է, որովհետև Արցախը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության կարևոր բաղադրիչն է հանդիսանում։ Ավելին ասեմ, որ դա այսօր չի այդպես ձևավորվել։ Դա դարերի ընթացքում այդպես է եղել, դրան գումարած նաև Սյունիքը։ Եթե դուք նկատել եք, մեր ճշնամիները անընդհատ փորձում են հարվածել այդ հատվածներին, այսինքն հայոց արևելից նահանգներին, այնուհետև Սյունիքին։ Իդեպ ասեմ, որ բացահայտ իրենք նաև ներկայացնում են իրենց ծրագրերը, այսինքն պանթուրքիստական այն ծրագրերը, Թուրքիան իրենց նախնիների տարածքների հետ կապվելու այդ ծրագիրը մշտապես գործել եւ գործում է։ Բալայանը նաև վստահ է, որ Ադրբեջանի առավելապաշտական մոտեցումներն առաջին հերթին վնասում են հենց իրեն եւ վաղ թե ուշ Ադրբեջանը պետք է խաղաղ համակեցություն սկսի Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի հետ։ Ադրբեջանը փորձում է այս պահական հարց լուծել, այսինքն հաղթողի դիրքերից վերջնականապես ոչնչացնել հակառակորդին։ Այսինքն այդ մտայնության մեջ է քայլերը իրականացվում, բայց կարծում եմ, որ դա նրանց լավ տեղ չի տանի։ Այսինքն այդ մաքսիմալիզմը, այսինքն ընդհանրդ ձգտել ավելին ունենալ, ամենան դեպս լավ տեղ չի տանի այն առումով, որ մենք էլ ենք ապրում այս տարածաշրջանում, իրենք էլ են ապրում այս տարածաշրջանում եւ կարծում եմ, որ պետք է ամենան դեպս չփորձել ուրիշի հաշվին, դա լինի տարածներ, դա լինի մշակույթի հետ հետ կապված այդ ամենը յուրացնել եւ այլն, դա լավ տեղ չի տանելու։ Դա միայն ու միայն նոր հակասությունների օջախ է դառնում, ինչու՞ չէ նաեւ նոր պատերազմներ։ Չպետք է այդպես տարվել նրանով, որ այսօր դու ուժեղ ես, պետք է ջաջախել, ոչ չացնել միջև վերջ, որտեւ մենք հաճ հասկանում ենք, լավ գիտակցում ենք, որ հավերժական ոչինչ չի լինում, ամեն ինչ փոփոխական է այս աշխարհում։ Պետք է այստեղ նաեւ նկատել մի հանգամանք, որ ներկայիս Ադրբեջանի երրորդ հանրապետությունը, եթե այսպես ասենք, իրենց իսկ ընդունած հրճակագրի համաձայն իրավահաջորդն է 18-20 թվականների հանրապետության եւ և բայց այստեղ էլ թիվը ներկայացված է խորթային ադրբեջանի տարածքին։ Հետևաբար այստեղ նաև անհասկանալի մի իրավիճակ է ստեղծում, այսինքն սա ինչի՞ եմ ես ասում, հենց այդ շտապելու արդյունքն է այդ ամենը։ Այսինքն շտապել, հասնել ամեն ինչի եւ այդ ճանապարհին սխալ ենք թույլ տալիս, սխալ չէ, դա էական չի։ Խորհրդարանականը նաև նշում է, որ պատմությունը ցույց է տալիս, որ տերություններն ավելի հետաքրքրված են Բաքվի էներգակիրներով եւ պետք է վարել այնպիսի քաղաքականություն, որը կբարձրացնի Հայաստանի միջազգային կշիռը։ Եվրոմիության պահով պիտի ասել հետեւյալը, որ ցավոք սրտի Եվրոպան այդպես էլ չփոխվեց, այսքեդ շահանկատ ինձ համար լավ է մնացած ինչ չի հետաքրքրում, մոտորապես այդ սկզբունքը սա էլ չի լավ տեղ տանելու սա էլ չի լավ տեղ տանելու, որովհետև այն բարեկեցիկ կյանքով, որոնք իրենք փորձում են ստեղծել այս կամ այն փոքր ժողովուրդների հաշվին, դա այդպես լավ տեղ չի հասել։ Իհարկե ակնհայտ փաստ է, որ այսօր մանավանդ Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող սանկցիաների պայմաններում անչափ ակտուալ է այդ էներգակիրների հարցը եւ այսօր եվրոպական чиновниկները քաղաքականների տան ձգտում է նոր աղբյուրներ հայթայթել եւ այդ աղբյուրներից մեկը ակնհայտ Այդ Ադրբեջանը, ինչպես ասենք, ժամանակին եղել է 20-րդ դարի սկզբներին, երբ Ադրբեջանը խորթայնացվեց, երբ Լենինն անդադ կապի մեջ էր, անդադ առաջին դա էր հասցնում։ Արդեն նավթը մեր ձեռքին է, արդյունք անդադ դրա մասին են խոսում։ Եվ այդ սև ոսկին, ինչպես ասում են, մյուս ժողովրդների համար արյունն է դառնում։ Վահրամ Բալայանը վստահ է, որ չնայած Արցախի ժողովրդի ծանր կացությանը, այն իր մեջ դեռ ուժ կգտնի պայքարելու եւ հաղթելու։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական։